بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهمامنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim na bado tuko katika mwanzo wa sura fusilat tuko katika aya za mwanzo ilikuwa leo tuanze kwenye aya ya 15 lakini tutaanza aya ya 13 pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa in a'radu basi wakipuuza au na kama wakipuuza faqul andhartukum faqul andhartukum sa'iqa waambie ninawaonyeni nyinyi na adhabu ambayo mithla sa'iqati 'adin wa thamud nawaonyeni na adhabu ambayo ni mfano wa adhabu ya 'ad na thamud ikiwa watapuuza yale yote tuliyoeleza huko nyuma kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mbingu na ardhi kwa ufafanuzi aliyoutaja akaumba vilivyomo ndani ya siku sita wakiyapuuza yote hayo wakawa hataki kuamini waambie kwamba ninawaonyeni nyinyi na adhabu ambayo ni mfano wa adhabu ya Adi na Thamud. Neno sa'iqa wamechagua jamu min alulama au min almufassirin wakalitafsiri hapa kwa maana aladhabu alshadid ikhtara fi aljumla wa mimman ikhtara في الجملة أن المراد بالصاعقة هنا العذاب الشديد والهلاك مقاتل بن سليمان والسمرقندي وابن أبي زمنين والواحدي والسمعاني والبغوي والزمخشري وابن الجوزي والقرطبي والبقاعي والشوكاني والسعدي وغيرهم wamechagua neno sa'iqa hapo kwa maana ya adhab nasema Shaukani walmuradu bisa'iqati al'adhabu almuhliku min kulli shay katika tafsiri yake Fathul Qadir muradi wa as-sa'iqa ni al'adhabu yenye kuangamiza ni adhabu yenye kuangamiza yenye kuangamiza kila kitu kwa fa in a'radu كما وكيبوزا بس وكيبوزا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وأنبيين وونين عذاب وبايو نمفان وعذاب يعاد ثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله wakati walipowajia mitume wakati walipowajia wao mitume kabla yao na baada yao mitume walikuja kabla yao walitangulia huko nyuma na baada yao pia walikuja mitume أي جاءت عادا وثمود رسل الله من كل جانب واجتهدوا في دعوتهم من كل جهة bialla ta'budu illa Allah wahdahu la sharika la wakati walipowajia wao mitume wa Allah walipowajia Adi na Thamudi mitume wa Allah kwa kila upande wakajitahidi kuwalingania kwa kila upande kwamba msimuabudu isipokuwa Allah aliyekuwa peke yake na hana mshirika kwa hiyo wakati walipowajia wao mitume kabla yao na baada yao kwamba msimuabudu illa Allah qalu wakasema lau shaa rabbuna wakasema lau angelitaka Mola wetu lau angelitaka Mola wetu la anzala malaika angeshusha malaika angeteremsha malaika akawafanya ndio mitume فإنا بما أرسلتم به كافرون na sisi kwa yale mliyotumizwa nayo ni wenye kuyakufuru qalu wakasema lau shaa rabbuna lau angelitaka mola wetu kama allah anataka hasa kutuongoza sisi katika njia ya sawasawa tumwelekee yeye peke yake la anzala malaika angewateremsha malaika angeshusha malaika wakawa ndio mitume badali ya nyinyi wewe mwanadamu fa inna bima ursiltum bihi kafirun sisi na sisi kwa yale mliotumizwa nayo ni wenye kuyakufuru hatutaki hayo natuambia sijui muabuduni Allah pekee sisi hatutaki maneno haya walishasema watu wa Nuh kabla yao فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وتو نوح Nuhu كيانبيانا وكيمانبيا نوح الله نسيما ولسيما ولوتكفو waliokufuru faqala almalau alladhina kafaru min qaumih wakasema wale mabwana wakubwa watukufu wale waliokufuru katika watu wake nuhu ma hadha illa basharun hakuwa huyu nuhu isipokuwa ni mtu tu mithlukum tena mfano wenu yuridu an yatafaddala alaykum anataka kujifanya bora juu yenu kujifadhilisha juu yenu ولو شاء الله لانزل ملائكه لو انجلتاك الله بس انجترمش ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين حتى حتك يسكي هايا قوما بزيتو وبزيويتو وليتنغليا وتو نوح وليسيما هايا ونبي نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا walikuwa mitume wao wanawajia wao kwa hoja za wazi wazi ukawa wanasema hivi mtu mmoja tu ndio atuongoze sisi wakamkufuru na wakakengeuka kwa hiyo wakasema fa inna bima ursiltum bihi kafirun na sisi kwa yale ambayo mmetumwa mmetumwa kwayo ni wenye kuyakufuru tumekufuru hatutaki watu wa Aad wakisema maneno hayo tena Allah ameeleza katika Araf qala almala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min alkadhibin takuwa ni mpumbavu kwenye upumbavu na wewe ni katika wenye kusema urongo watu wa salih thamud قوم صالح ولسema hivi qala almala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون akasema wale watukufu ambao walitakabari katika watu wa saleh kuwaambia wale walioonekana kuwa ni wanyonge ambao wameamini miongoni mwao je nyinyi mnaamini mnajua ya kwamba saleh ni mwenye kutumwa kutoka kwa Mola wake wakasema hakika sisi kwa yale yaliyotumizwa nayo ni wenye kuamini wakasema wale waliotakabari wenye kibri wale hakika sisi kwa yale ambayo nyinyi mmeyaamini sisi ni wenye kuyakufuru basi ala kulli hal hiyo ndio sunnatu alkafirin na ndio ada yao na sunnatullahi fihim maarufa fa amma aadu fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi ama aad wao walitakabari katika ardhi pasi na haki yoyote adi ni watu wa نبي الله هود عليه الصلاة والسلام فأما عاد أما عاد فاستكبروا في الأرض واو لتكبر katika ardhi بغير الحق pasina haki waqalu na wakasema man ashaddu minna quwwatan ni nani aliyekuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko sisi ni nani aliyekuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko sisi sisi ni watu tumepewa nguvu bwana watu wa adi walitakabbar kwa sababu ya nguvu walizopewa sawa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza habari zao Ad na Thamud na hasa Ad تكبروا وتجبروا وعتوا في الأرض ظلما دون أن يكون لهم الحق في ذلك Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea kama alipokuwa akiwaambia nabiullahi mtume wao Hud alayhi salatu wassalam atabinuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين anasema katika suratu ash-shu'ara je mnajenga kwenye kila mwinuko alama hali ya kuwa mnafanya mchezo atabinun je mnajenga bikulli ri'in aya katika kila mwinuko mnajenga alama ta'bathun ay hala kaunikum ta'bathun hali ya kuwa mnacheza watattakhidhuna masani'a na mnatengeneza majengo imara ya masani'a la'allakum takhludun ili muishi milele wa idha batashtum na mnapokamata kwa ajili ya kuadhibu batashtum jabbarin mnakamata hali ya kuwa ni majabari hii ilikuwa ndio kaida yao kwa sababu ni watu walipewa nguvu kwa hiyo wakasema man ashaddu minna quwwa wakisema kwamba vile hakuna ni nani aliyekuwa na nguvu zaidi kushinda sisi dhana yao inasema hivyo eh hawashindwi wao Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa hivi hawajui kwamba Allah aliyewaumba ndiye mkubwa zaidi kuliko wao kwa nguvu awalam yarau hivi hawajui hawaoni awalam yarau hivi hawaoni maana hawajui awalam yara kufaru adim أن الله الذي خلقهم من العدم حيث لم يكونوا شيئا وأعطاهم ما أعطاهم من القوة هو أشد منهم قوة hivyo waoni makufari wa Ad kwamba Allah ambaye ndiye aliyewaumba wao kutoka kwenye adam kutokuwepo kwa sababu hawakuwa kitu chochote kisha Allah akawapa alivyowapa wao miongoni mwa nguvu hawajui kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko wao awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa hivyo hawaoni kwamba Allah aliyewaumba ndiye aliye mkubwa zaidi kuliko wao kwa nguvu au aliyekuwa mkubwa zaidi kwa nguvu kuliko wao wakanu biayatina yajhadun na walikuwa ni wenye kuzikadhibisha ni wenye kuzikanusha aya zetu aljuhud wakana kufaru ad musirrin ala aljuhud biayati llah makafiri wa adi walikuwa ni wenye kuendelea juu ya kuzikanusha aya za Allah adallati ala sidqi rusulih alama zenye kufahamisha juu ya ukweli wa mitume wake fima da'awhum ilayhi min alhaq kwa yale ambayo wamewalingania wao katika haki فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات tukawapelekea wao upepo wenye mvumo mkali faarsalna alaihim riha tukawapelekea wao upepo sarsara wenye mvumo mkali wenye baridi ndani rihan baridan upepo wenye baridi au shadidat albardi wasaut upepo wenye baridi kali na sauti kali mvumo mkali والصرصر الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة أي دوي في هبوبها نسمع كما الصرصر نيولي وبيبو ينفوم مكالي أمباء صرصر صرصر نيولي منغروم كتي يكفوم كواكي صوتي يكفوم إلي من شدة سرعة تنقلها ماخوذ من الصر kutokana إلي nguvu ule ukubwa wa haraka wa kule kuhama kwake basi imechukuliwa kutokana asar wa huwa albardu alladhi yasuru an yajma'u wa yaqbid ndio rihan sarsara sawa faarsalna alaihim tukapeleka juu yao tukawapelekea wao rihan sarsara upepo wenye mvumo mkali au upepo wa baridi wenye mvumo mkali fi ayamin nahisatin katika siku za nuhusi siku za mikosi zile siku za kuadhibiwa kwao ilikuwa ni siku za mikosi zile fi ayamin nahisatin katika siku za nuhusi yani siku za mikosi farsalna alaihim rihan azimatan baridatan shadidata sauti والهبوب في أيام مشؤومات عليهم أصابهم فيها سوء وعذاب شديد فأهلكوا فيها tulipeleka juu yao upepo mkubwa wenye baridi kali wenye sauti na mvumo mkubwa katika siku za mikosi ukawapata wao mambo mabaya na adhabu kali wakaangamizwa kama alivyosema kule katika suratul ahqaf rihun fiha adhabun alim upepo ambao ndani yake kuna adhabu kali tudammiru kulla shay'in biamri rabbiha unaovunja kila kitu ambao umeamrishwa kivunje kwa sababu ya amri ya mula wake fa asbahu la yura illa masakinuhum wakawa sasa hapaonekani isipokuwa makazi yao wote wamekufa upepo uliwaangamiza kama kule aliposema katika dhariyat wa fi adin id arsalna alaihim riha alaqim upepo tasa tukawapelekea waadi tuliwapelekea upepo uliotasa ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim haukipitii kitu chochote isipokuwa unakifanya ukiacha ukakifanya kama kitu kilichochakaa kilichosagika sagika kabisa الرميم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر hakika sisi tumewapelekea wao upepo wenye mvumo mkali katika siku ya nuhsi yenye kuendelea tanzi'u nasa unaowang'oa watu kaannahum a'jazu nakhlin munqa'ir katika suratu al-qamar kana kwamba wao ni majuta ya vigogo vile vyenye kung'olewa vyenye kung'oka inang'oa inatupa juu kuna piga chini si wenye wakubwa upepo ukija unaochukua unaopeperusha angani afu unawapiga na chini Allahu almusta'an wa amma aadu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma amma ad waliangamizwa kwa upepo wenye mvumo mkali upepo mkali wenye mvumo mkali ambao tuliudhalilisha tuliupeleka juu yao sab'a layalin wa siku saba wa thamaniyata ayami husuma na michana minane mfululizo fatara alqauma fiha sar'a utawaona watu katika utaona watu katika eneo hilo ni wenye kuanguka kaannahum a'jazu nakhlin khawiyah kana kwamba wao ni magogo ya mitende iliyo wazi katikati tupo huko juu wakaangushwa chini wakafilia mbali linudhiqahum adhab alkhizi fi alhayati dunya ili tuwaonjeshe wao adhabu ya udhalili katika uhai wa dunia hiyo ni adhabu ya udhalili aladhabu alladhi yuhinuhum wa yafdahuhum fi alhayati dunya adhabu ambayo inawanyongesha wao na inawadhalilisha wao na inawafedhehesha wao katika uhai wa dunia linudhiqahum ili tuwaonjeshe wao adhab alkhizi fi alhayati dunya adhabu ya udhalili katika uhai wa dunia wala adhabu alakhirati akhza na adhabu ya akhira ni ya udhalili zaidi na adhabu ya akhira ina udhalili zaidi wala adhabu alakhirati akhza na adhabu ya akhira ina udhalili zaidi وهم لا ينصرون نواو تنصروا آخرة تنصروا في الدنيا ولا في الآخرة لا ينصرون والعذاب الآخرة أشد خزيا وأعظم إهانة وإذلالا لهم عذاب يا آخرة إن خزي كبوة وذليل كبوة نونيونج كبوة لا ينصرهم من الله ناصر حكولا تكي ونصروا ويبوش العذاب يا الله يويت من يكون نصروا fayadfa anhum adhaba akaweza kuiondosha kwao wao adhabu yake au yunqidhahum minhu au akawaokoa labda kuna kikosi cha cha, cha, cha, cha uokozi wakati wa majanga la hakuna anaweza kuwanusuru wataadhibiwa na hakuna wa kuwatetea hao ni ad wa amma thamud fahadainahum ama thamudi tuliwabainishia wao uongofu fahadainahum tuliwabainishia wao uongofu وأما ثمود فهديناهم ama thamudi pemesoma kwa nasbi pia hapo sawa amma thamuda Allah asema sisi tuliwabainishia waongo ay bayyana lahum amma thamuda farshadnahum ودللناهم على طريق الحق كما قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وكانوا مستبصرين كبر كيلو ingia فاستحبوا العمى على الهدى وكختاري wakachagua upofu kwa kuacha uongofu kwa hiyo wakachagua kwa maana fastahabu pia kusema wakapendelea wakapendelea upofu yani ukafiri ala alhuda kwa kuacha uongofu pamoja na kwamba Allah amewabainishia fakhtaru wa atharu al-kufra ala al-iman wakahitari na wakachagua ukafiri juu ya iman wa dalala ala al-huda ma'a tabayyun al-haqq lahum na wakachagua upotevu juu ya uongofu pamoja na kubainishiwa haki wao فاخذتهم صاعقه العذاب الهون وكواangamiza wao ukelele wa adhabu yenye kutia unyonge فاخذتهم صاعقه اي فاهلكهم فاخذتهم صاعقه العذاب اي فاهلكتهم ukawaadhibu wao ukawachukua wao kwa maana ukawaadhibu wao ukelele wa adhabu alhuni wenye kutia unyonge bima kanu yaksibun kwa sababu ya yale waliokuwa wanayachuma au kwa sababu ya yale walioyachuma أي فأهلكهم الله بصيحة عذاب أذلهم وأهانهم akawaangamiza wao Allah kwa ukelele wa adhabu adhabu ambayo iliwadhalilisha wao na kuwanyongesha bisababi ma kanu yaksibunahu min al-atham kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyachuma katika madhambi bikufrihim billah kwa kumkufuru wao Allah kwa kumkufuru kwao Allah wa maasiyatihim lahu na kumuasi yeye wa takdhibihim rusulahu na kuwakadhibisha mitume wake wa aqrihim naqa na kumkata kwao makwara yule ngamia kumkata kwao miguu ngamia faaqaruha fakadhabuhu faaqaruha wakamkadhibisha Saleh wakamkata makwara wakamuua ngamia ilikuwa nini baada ya hapo wa akhadha alladhina zalamu as faasbahu fi diyarihim jathimin ukawaadhibu wale ambao wamedhulumu ukelele mkali wakapambaukiwa wao katika nyumba zao hali ya kuwa ni wenye kufa ni mizoga kalam yaghnau fiha kana kwamba hawakuwepo katika, katika nchi hiyo ala inna thamuda kafaru rabbahum fahamuni hakika thamud walimkufuru mola wao ala bu'dan lithamud thamud ehe umbali ulioje huo kwa thamud wa kumbali na rehema ya Allah kadhalika katika alqama anasema inna arsalna alaihim sayhatan wahida hakika sisi tuliwapelekea wao kelele mmoja tu fakanu kahashimi almuhtar kwa hiyo inaonyesha kwamba mwanadamu ni dhaifu malaika alitumwa apige ukelele kuna ukelele ukifikia kiwango fulani moyo wa mwanadamu na roho yake haiwezi kuhimili lazima roho iache mwili sauti tu kwa ule ukubwa wa sauti mwanadamu hawezi kuhimili kwa umbile lake sauti tu ipigwe kelele lazima afe huyo akaambiwa malaika apige ukelele ukapigwa ukelele mmoja sayhatan wahida kelele mmoja tu ndio shani Allah subhanahu wa ta'ala wale walipelekewa upepo ulivuma wiki nzima usiku mchana usiku mchana saba layali siku zilikuwa saba michana minane saba layalin wa thamaniyata ayamin husuman kwa mfululizo au kukata upepo watu wa thamud na hawa watu wa Ad Allah alipeleka ukelele watu wa, wa, wa Thamud ambao Thamud ni qaumi wa Saleh na adi ni watu wa Hud alayhi salatu wassalam kwa watu wa Thamud ambao ni kaumu Saleh walipelekewa ukelele mmoja tu kafa wote wanajaina alladhina amanu na tukawaokoa wale walioamini wakanu yattaqun na walikuwa wanamuogopa Allah wakanu yattaqun na walikuwa wanamuogopa Allah wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala wanajaina min al'adhabi salihan walmu'minina bihi min qaumihi tukamwokoa na adhabu Salih na wenye kumwamini Salih katika jamaa zake alladhina kanu yaabuduna Allah wahda ambao walikuwa wanamwabudu Allah aliyekuwa peke yake wayamtathiluna amrah na wanafuata amri zake wayatanibuna shirka bihi wa maasiyata na wanajiepusha na, ku, na shirki kumshirikisha yeye na wanajiepusha na maasi hiyo ndio kauli ya al-Qurtubi al-Khazin ibn Kathir Sa'd al-Shanqiti na wengineo falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wakati ilipokuja amri yetu ya adhabu tulimuokoa salih na wale walioamini pamoja naye kwa sababu ya rahma itokayo kwetu wa min khizi yawmi idhin na kuepusha na hizaya ya siku hiyo Allah akawasalimisha hiyo ndio faida kubwa inayopatikana katika masala ya imani kwa mtu mwenye kuamini Allah subhanahu wa ta'ala humsalimisha na kila shari na adhabu yake subhana ndio tusogee kidogo sababu aya hizi na maelezo mengi lakini bado tuko nyuma nyuma katika hizi aya katika sura hii kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala ويوم يحشر أعداء الله إلى النار nakumbuka na ikumbuke siku watakayokusanywa maadui wa Allah kwenye moto yujma'u wa yusaq watakusanywa na wataswagwa wataswagwa kwa sababu makafiri wataswagwa kwenye moto sasa wa yauma yuhsharu llahi ila an-nar na ikumbuke siku watakayokusanywa maadui wa Allah kwenye moto fahum yuzaun hapa pana tafsiri zaidi ya moja na hali ya kuwa wao fahum yuzaun na hali ya kuwa wao wako katika makundi makundi hiyo ni moja katika tafsiri sawa fahum yuzaun na hali ya kuwa wao katika makundi makundi vikundi kikundi hiki na kikundi hiki na kikundi hiki hao ndio watu fulani hao na bendera yao eh? na kiongozi wao kila watu na kiongozi wao wanasukumwa kwenda katika moto makundi makundi pia fahum yuzaun na hali ya kuwa wao wanasukumwa yani yudfaun wayusaquna ila nnari sauqan anifa wanaswagwa kwenda kwenye moto kwa nguvu unasukumwa lakini pia fahum yuzaun na hali ya kuwa wao wanazuiwa ili wakusanyike wa mwanzo wao na mwisho wao ili waingizwe kwa pamoja kwa kundi moja kubwa liingizwe bali lakini sisi tumepita tafsiri hiyo fahum yuzaun na hali ya kuwa wao kwa makundi makundi wamegawanywa kwenye vikundi na aya nyingi zinaonyesha kwamba watu makafiri wataswagwa kwenda motoni kama aya katika suratu Maryam wanasuku almujrimina ila jahannam wirda na tutawaswaga watu waovu kwenda katika jahannam hali ya kuwa ni wenye kiu wirdan hali ya kuwa ni wenye kiu na tutawaswaga wanasuku almujrimina ila jahannam wirda tutawaswaga watu waovu kwenda kwenye jahannam hali ya kuwa ni wenye kiu au yauma yudauna ila nari jahannam daa siku watakayosukumwa kwenda katika moto wa jahannam kusukumwa maana kwamba ndio fahumi yuzauna pia katika maana zake utakuwa unaswagwa kwa nguvu sukumwa kabisa huko naudhu billahi minan nar حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم مباكا وتكبوا يفكيه هي جهنم حتى إذا ما جاءوها مباكا وتكبوا يفكيه هي جهنم شهد عليهم سمعهم يتشهدي ذدياه مسكيو ياو شهد عليهم ذدياه شهد عليهم katika pale فهم يوزعون قال الشوكان ومن wa man hasharahum إلى النار سوقهم إليها أو إلى موقف الحساب لأنه يتبين عنده فريق الجنة وفريق النار وأعداء الله هم الكفار المخالفون لأمره وقيل أعداء الله هم مشركو قريش لأنهم أعداء رسوله وقال الشنقيط أصل معنى يوزعون ay yukaffu awwaluhum an taqaddum watazuiwa wale wa mwanzo wao kusogea mbele wa akhiruhum an taakhur na wale wa mwisho wao watuzuiwe wasichelewe wale yaani kule mbele wamezuiwa alafu wakuwa nyuma na wanasukuma hatta yatamiu jami'an ili wakusanyike wote wadhālika yadullu annahum yusaquna sawqan anifan na hii inafahamisha ya kwamba wataswagwa watasukumwa watakokotwa kukokotwa kwa nguvu yujma'u bihi awwaluhum ma'a akhirihim watakusanywa kwa hilo wa mwanzo wao pamoja na wa mwisho wao ولعل الوزع المذكور في الآية يكون في الزمرة الواحدة من زمر أهل النار na huenda neno alwaz'u lililotajwa katika aya linakuwa katika zumra kundi moja min zumari ahli nar miongoni mwa makundi ya watu wa motoni liannahum yusaquna ila nnari zumara zumara kwa sababu wao watakokotwa kwenda katika moto makundi kwa makundi lakini ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sema laha ma'nan akhar aidha yusaquna bitawzi' yani annahum tawaif makundi makundi wa umam ha kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha kila linapoingia kundi moja linalilani kundi jingine fahum yuzauna bisiyaq wao watagawanywa gawanya makundi katika yusaqun wa wayuzauna aidan bitafriq kullu ummatin wahdaha kila umma peke yake ndio tukapita pale fahum yuzaun na hali ya kuwa wao wanagawanywa wamegawanywa katika makundi makundi na hali ya kuwa wao katika makundi makundi hatta idha ma jauha mpaka watakapoifikia hiyo jahannam shahida alaihim sam'uhum yatashuhudia dhidi yao masikio yao sam'u kwa maana masikio hapa wa absaruhum na macho yao wa juluduhum na ngozi zao yatashuhudia dhidi yao bima kanu ya'malun kwa yale waliokuwa wanayatenda watatoa ushahidi huyu bwana akasema ikafanya hivi walmuradu biljuludi thalathat aqwali أحدها الأيدي والأرجل والثاني الفروج روي عن ابن عباس والثالث أنه الجلود نفسها نزل نقول يعني. سلام وممن ذهب إلى أن المراد عموم الجلود من جسد الإنسان ابن جرير واستظهر الماوردي واختاره ابن عاشور ونسبه ابن عطية للجمهور ونسبه القرطبي لأكثر المفسرين كما المراد لعموم الجلود سام وجلودهم بما كانوا يعملون سوى الله سبحانه وتعالى بها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا vitu بتوليزه إيه؟